وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد الله سبحانه وتعالى نسمك كسورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور وإن, وإن الله لعفو غفور الله سبحانه وتعالى على سما قوة مسكية نمكي ما نمكي هالي قجية محمد صلى الله عليه وسلم كشتاكي مواكي المنيتة akamwambia anti kadhahari ummi wewe ni kama mama yangu nilikuwa ni ada katika waarabu mume akimwambia mke wake hivi basi hawezi kumkurubia ashamfananisha na mke wake na huyu mwanamke alikuwa kishtaki kwa mtume Muhammad sallam kuhusu hilo jambo na Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kuwa hamesikia huo mjadala ambao kwamba ulikokelekea baina ya mtume na huyo mwanamke watashtaki ila Allah na nashtakia Mwenyezi Mungu mambo yake sababu mume amemwacha hali yake ambayo yuko Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu yasma'u tahawurakuma tahawurakuma inna Allah sami'un basir kisha Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ni msikizi zaidi na mwenye kuona kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim wala ambao kwamba watakuwa wakiita wake zao wakisema anti kwa ummi ma unna ummahatihim yani wanafananisha wake zao kama mama zao na halikuwa wake zao sio mama zao in ummahatuhum illa allai waladnahum mama zao ni wale ambao kwamba wamewazaa wa innahum la yaquluna munkaran min alqawl wa zura hili jambo la kufananisha wake zao kama mama zao ambao ni jambo ambao kwamba ni maneno ambayo kwamba mabaya ni maneno ambayo kwamba ya uongo wanasingizia kuita mama wake zao mama zao na wake zao sio mama zao wa inna allaha la afuwun ghafur kwa hivyo ila takaitubu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamehe au na mwenye kughafirisha madhambi kisha hiyo aya akiendelea vile vile atakayefanya ile jambo itaka, nini itambidi ha afanye yani atoe fidia ama kwa huyu alio anaita mke wake kwa jina la kusema mami mami na jina la mahaba kwa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashapinga hili jambo akasema ma hunna e, anasema anasema alladhina yudhahiruna min, minkum min nisa'i ma hunna ummahatim wala nawaita wake zao anasema ni wa mama zao na hali ya kuwa sio mama zao in ummahatuhum illa allai waladnahum mama zao ni wale ambao kwamba wamewazaa kwa hivyo ili jambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelipinga kumfananisha mke na mama lakini kuna haya mambo ambayo kwamba inakuja katika mahaba mtu anamuita maamini maamini huyu hata ingia katika ile hukumu inshaallah kwa sababu ya kuwa innamal a'malu binniyat maneno yote yanatokamana na nia Allah mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila jambo linapatana na nia na kuna wakati mmoja zama za Saidna Umar radhiallahu anhu, kuna mwanamke alimwambia, alikuwa akitumia hila na khada ili awachike awachwe na huyo mume. Akamwambia mume, niite Khalia nipate nibandikie jina la Khalia yani Khalia mtu alioachwa. Basi bwanaka akamwambia anti Khalia Basi mke akasema, maana yake oh, mentaliko umeniita mimi mtu nimewachika. Akaenda kwa, kwa Umar, wakaenda kushtaki kwa Saidna Umar Saidna Umar aliposikiza mambo yao akasema madama wewe hujaweka kwenye nia basi huyu hajaingia katika hukumu ya kutalikiwa. Kwa hivyo huyu anayemta mke wake mami kwa ajili ya mahaba ikiwa katika nia kumfananisha hajaingia katika ile hukumu ambayo kwamba ni munkaran min alqawl wa zura. Lakini nilipendekeza kufuatana na aya umuma ya aya msiite wake zenu mama zenu mama zenu ni wale waliozaa. Kwa hivyo ni mzuri kuachana nayo, lakini ikiingia na nia basi anaingia katika jambo ambalo kwamba ni madhambi makubwa والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله